Mwegesa echura ya muenda. Endekero ya bona ebemo. Byona ebi nkabitekereza naleba bulikantu. Nabona okwo omurungi no mumanyi. Ruwanganiwe abagerera. Nangu nebikorwa byabo. Kyonkataliwo muntu amanya nkali gonzibwa anga nkali nobwa. Alibone nebulikantu kaina mugasho bona endekerero yabo ebemo Omurungino omubi alikwera no muhagale abatamba ebitambo nabatabitamba bona kumoi okwo omuntu omurungi aba mufakali niko aba anairaniwe omo nolinya atenda nakake kunaira akoniko kabi kebintu byona ebikorwa omunsi abantu bona endekerero yabo emo ekindi olwo abantu bakyarura bagonza muno okukora kubi mara bashusha abararu kandi anyuma bafa kyonka omurora ashubira kuba embwa eri kurora ekira entale efiire enshonga abarora bamanya oko balifa kyonka abafire tibaki manya tibaki nayo mperwa yona yona mara bayebekire okugonza kwabo nokunoba kwabo nokuchuba kwabo byachwekire kandi ebiri kukorwa omunsi bonene tibaki bikora ogende olie akakulya kawe na mashemererwa onywe nakadivai kawe nebiera enshonga ebyoli kukora ruanga yabisimire bulikanya ojwalega ebiri kwera kandi otuduta tali kubura mu mutwe orole kurungi na mukazi wawe omugonzibwa wawe ebiro byona ebyoburora obu obutagira mugasho obwo yakuwaire omunsomo manyasi ogunigo mugabu gwawe omuburora obu no mumirimo yawe ekutwazi kanisa omunsomu kiona kiona ekyo ragobyagawo emikono okikole namani akuba sheoli mbali olikugya taba yomulimo anga kitekerezo anga magezi anga bumanyi kandi nkabone kintu ekindi omunsomu abamanya kwiruka tibasinga mkwiruka anga abamani kuba nibo basinga endashana anga kugiroti abamanyi nibo bagira ekyakulya anga abamagezi kuba nibo babona eitunga anga abegire kuba nibo baronkwa kuba eibanga nobushango bibonwa bona omuntu tamanya ibangalie abantu bazangiranwa omuizo balibi oro libagobera kibandagara nkemfuru ezikwatwa omutego kwako omunsomu nkabona obulebero bobumanyi mara nabona okwo obulebero obwo bulibwamani akaba aliwo ekigokike nikituru amwa bantu batali bangi omkama waamani atabalira ekigo ekyo akibunda akiteera ensinde ziyango kyonka akaba alimu omuntu munaku nao alimumanyi arubu manyibwe agya arukora ekigekyo nawe omunaku ogwo taliwo omuntu ya muidukire nirona gambirenti obumanyi nibushaga amani norwo obumanyi bo munaku bugaywa nebyo agamba tibabyetao ebyo mumanyi agamba omubutulezi kabiulirizibwa bikira eyombo yomutwazi omubafera obumanyi libukiza ebikwato byendashana omugasho kyonka omufakali omo aita ebirungi bingi